Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando Rio Mandela, sei Ei, qual é tua intenção. As carinha né? de safada batendo popo no chão. Ô oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, tá cai em tá qualquer papinho. Ô oh, Juliana, de mim Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papo Então deslizar, deslizar Vem jogando esse bundo. Prepara, pode pra, Vai ser só colocado Então deslizar, deslizar Vem jogando esse bundo. Prepara, pode pra, Vai ser só colocado Então deslizar, deslizar Vem jogando esse bundo prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Então desliza, desliza, vem jogando esse bunda. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Vai ser só colocado. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Ei, chumalá, é favelão que fala, né? <laughs> Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando Rio Mandela, sei Ei, qual é a tua intenção. Faz carinha de safada batendo popo no <laughs> chão. Ô oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, tá cai em qualquer papinho. Ô oh, Juliana que tu quer de mim Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundo. Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundo. Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundo prepara, pode pá, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda. Prepara, pode pá, vai ser só colocado. Vai ser só colocado. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Ei, chumalá, é favelão que fala, né? <laughs>